Biz ham shunga sifat shu sifatlar bilan sifatlanmoqligimiz kerakki, shu sifatlarga ega bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Bu sifatlarning birinchisi ihson sifati deb eslab o'tdik. ehson sifati bu Rab taoloni ko'rib turgandek sig'inish va Rab taoloni ko'rib turganlik inson tasavvur qilolmasa Rab taolo meni ko'rib turibdi degandek ibodat qilib sig'ina olishlik ibodat ma'nosini mana izohlab o'tilgan bo'ldi ibodat alloh subhanahu va taolo buyurgan taabbudiy amallar bilan birga hayotning hamma qismini o'z ichiga oladi deb o'rgangan bo'ldik ehson har bir narsada bizlarga kitobat qilingandek ehson qarindoshlar va hokazo boshqa hamma narsani biz avvalgi darsimizda o'rgangan bo'ldik alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan kishilarning ikkinchi toifasi bu narsani nas Qur'on va hadis asosida izohlab aytilayotganlik esdan chiqmasligi kerak.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 kishilarni yaxshi ko'radi degan oyatni avvali shu bo'lganligi uchun birinchi biz tavvo sifatiga to'xtalib o'tamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan imom termiziy rivoyat qilyaptilarki Kullu ibn Adama khata'un va khayrul khata'in at-tawwabun. Inson avlodi hammasi faqat oz xato emas, xatta'un ko'p xato qiluvchidir. Xato qiluvchilikdan inson avlodi bo'lar ekan, u salomat bo'lmaydi. Lekin xato qiluvchilarning eng yaxshilari ko'p tavba qiluvchilardir. Imom Muslim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadislarda والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki ya'ni ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki agar gunoh qilmasanglar Alloh sizlarni dunyodan yo'qotib, gunoh qilib istig'for aytadigan kishilarni va ularning istig'forlarini kechiradigan Parvardigor o'zi kechiradigan toifalarni olib keladi degan hadis rivoyat qiladi. Ya'ni inson ba'zi vaqtda o'zining xatolariga ko'p attang qilib, nadomat qilib, o'zini bo'lsam edi bu gunohni qilganimdan deb qoladi. Bu gunoh qilmaslik insonning sifati emas bu. Gunoh qilishlik, ya'ni xato qilishlik insonning sifati. Lekin bunga ko'p tavba qiluvchi kishilar Alloh subhanahu va taologa suyumli kishilar. Biz gunohlar haqida biz alohida to'xtalib o'tamiz inshaalloh darsimiz davomida. Ma'sum bo'lgan odam payg'ambarlar xolos. Ma'sum, ya'ni xatodan saqlangan kishilar payg'ambarlar, boshqa odamlar hech qaysilari xatodan saqlana olmaydi. Shuning uchun ko'p tavba qilishlik sifatiga ega bo'lgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Hadis-i gapni gaplar Adam innaka ma da'awtani va rajawtani fartu laka ala ma kana fika va la ubali. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة وتعالى من حديث قدسي ده hadisi إيه إنسان ey سين منك sen menga modomiki قلب من رحمة من umid قلب istig'for aytib duo qilib turar ekansan senga seni men gunohlaringni mag'firat qilaman gunohlaringni qanchaligini e'tiborga olmayman ey inson farzandi agar gunohing osmon tizginiga ya'ni shunchalik osmonni to'ldirgan bo'lsa ham istig'for aytgan bo'lsang senindagi gunohlarni men kechiraman deydi ey inson farzandi agar yer qobig'i to'la xato bilan kelsang menga shirk keltirmagan holatda ro'baro bo'lsang senga yer qobig'i to'la mag'firat bilan ro'baro bo'laman deydi bu nususlardan biz shuni bilamizki inson farzandi hammasi xatokor ma'sum bo'lganlar payg'ambarlar alayhissalom xolos demak alloh subhanahu va taolo bizdan tavba ko'p tavba qilishligimizni olloh yaxshi ko'radi qur'oni karimda maqtagan bandalarini gunoh qilmagan bandalar deb maqtamadi chunki alloh subhanahu va taolo gunoh qilishlik tabiatimizni bizni bildi استعيذ بالله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين gunoh ishni qilgan kishilar yo o'zlariga zulm qilgan kishilar Allohni yoblariga olib gunohlariga istig'for aytgan kishilar gunohni Allohdan boshqa kechirmaydi faqat Alloh kechiradi qilgan gunohlarda davom etmagan kishilar bilib turgan holatda gunoh ekanligini bilib gunohlarda davom etmagan kishilarni alloh taolo maqtadi inson gunoh ekanligini bilib u gunohni bir marta qilishdan ko'ra yana davom etadigan bo'lsa mana bu kishini alloh subhanahu va taolo yomon ko'radi ana shunday bilib turgan holatda gunohlarda davom etmagan kishilarni bularning mukofotlari Rabbilari tarafidan mag'firat va jannat deyapti. Jannat va'da qilingan kishilar gunohdan toza odamlar deyilayotgani yo'q. Gunohini takror qilmasdan, bilib turgan holatda takror qilmasdan o'zlarini saqlab qolgan odamlar, gunohda davom etmagan kishilar deb maqtayapti Alloh taolo. gunohlarni Allohdan boshqa kim kechiradi degan oyatda bir to'xtalib o'tmoqchiman. Gunohlarni, xatoni Allohdan boshqa kechirmaydi, birodarlar. Odamlar bir-birlariga qilib qo'ygan xatoni kechirmaydi, qalbida qoladi. Boshqa tuzumlar hammasi kechirmaydi xatoni, birodarlar. Agar to'qson yil umr ko'rib sakson to'qqiz yil xato qilmasdan ishlab bir kun xato qilsangiz kechirmaydi sizni faqat razil odam deb yod qiladi sakson to'qqiz yil sizni qilgan xizmatingizni biror tiyinga olmaydi birodarlar xato qilgan kuningiz sizni kechirmaydi qaysi nizom bo'lsa yer kurrasidagi hamma nizomni tekshiring hamma odam jonini molini hammasini qurbon qilgan odamlar bir marta xatosi bilan kechirmaydi ammo hayoti bo'yicha ollohni yo'liga qarshi bo'lib ollohni do'stlarini qatl qilib ollohni do'stlarini yo'liga qarshi bo'lgan odamni xatosini bilib ollohga qattiq tavba qilsa olloh kechiradi bunaqa nizom hayotda ovora bo'ladi odamlar islom nizomigina mana bu xatoni kechiradi birodar gunohlarni ollohdan boshqa kechiradigan kim hech kim yo'q ota onangizga ham eng suyumli bo'lgan ota onangizga yaxshiliklarni qilib turib bir marta xato qilsangiz ota onangizni qalbi ranjiydi farzand ham shunday qarindoshlar ham shunday do'stlar ham shunday agar insonning ko'p yaxshiliklari zikr qilinmasdan faqat xatosigina zikr qilinadi alloh subhanahu va taoloning marhamatini qarangki olloh gunoh qilmaganlarni yaxshi ko'raman deyotgani yo'q gunohdan tavba qiluvchilarni yaxshi ko'raman deyapti mana bu narsa biz alloh subhanahu va taologa osiy bo'lishdan hech choramiz yo'q xatolarimiz albatta sodir bo'ladi xatolarimiz turli tuman Mana bu xatolardan tavba qiluvchi kishilarni yaxshi ko'radi. Xatoni qilib davom etmagan kishilarni yaxshi ko'radi. Bilib turgan holatda xatolarni qilmagan kishilarni yaxshi ko'radi. Ammo boshqa tuzumlarchi mutlaqo xato qilmagan odamni yaxshi ko'radi. Lekin u odamlar hamma xatokor odamlar. Hayotdagi hamma nizomni tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, hayotingiz davomida qilgan yaxshiligingizni zikr qilmaydi, faqat xatoyingizni zikr qiladi. Alloh subhanahu va taolo insonni bitta yaxshiligini hisobga olib ham mag'firat qiladi, birodarlar. Hadis shariflar mana shunga dalolat qiladi. Mana shunday nizomdan shunday islom yo'lini biz bilmadik, birodarlar. Shunchalik Alloh subhanahu va taoloni biz tanimadik. Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshiligimizga xarid Ammo boshqalarning yo'lini tekshiring, sizni yomonligingizga qarash. Yomonligingizni topib, sizni jinoyatchi qilib, sizni yo'q qilib tashlash. Hamma tarixdagi eski yangi nizomlar hamma shundan boshqa emas, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shirkni kechirmaydi. Bu gapimizni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Lekin bir odam mushrik bo'lib yashadi. Bir odam kofir bo'lib yashadi. Lekin mushriklik nima ekanligini bildi. kufr nima ekanligini bilib tavba qilib voz kechsa islomga kirsa shirk amalini qilayotgan odam islom safida bo'lmaydi birodarlar kufr amalini qilgan odam islom safida bo'lmaydi islom degani o'zbek tojik qirg'iz turkman degani emas kufr degani boshqa ajnabiy urubbo millatlari degani emas islom kufr islom hukmini islomning amallarini har olib aqidasi islom degan kishilar qaysi millatdan bo'lishligidan qat'iy nazar musulmondir ammo islomni aqidasini tan olmagan odamlar u arab bo'lsa ham kofirdir abu jahl arabdir abu lahab arab bular hammasi kofir bo'lib o'lgan shuning uchun islom safiga shirkni bilib kufrni bilib shundan voz kechib turib islom safiga o'tsa alloh subhana va taolo o'tgan xatolarni hammasini kechiradi agarchi shirku kufr bo'lsa olloh shirkni kechirmaydi degan ma'noni bilishimiz kerak bir musulmon kishi shirk amalini qilsa u shirkni kechirmaydi amali habata bo'ladi boshqalardan musulmon bo'ladi musulmon bo'lib hajni boshqa qiladi endi u islom safidagi kishi shirk amalini qilsa bu boshqa islom safidan chiqadi ammo shirk yo'lida yashab butun hayoti bo'yicha kufrda yashab turib islom safiga o'tganda alloh subhanahu va taolo uni xatosini kechiradi birodarlar ya'ni olloh shirkni kechirmaydi degan gap bilan agarchi xato shirku kufr bo'lsa ham kechiradi deganni farqini tushuntirib qo'ymoqchiman tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak vallohu alam hattoki alloh subhanahu va taolo mana aytib o'tdiki bizning to'g'ri amalimizga nihoyatda haris bunga rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari banu isroilda bo'lgan voqealarni ba'zisini eslatdilar abu dovud o'zlarining sunanlarida rivoyat qiladilarki كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان أحدهما مذنب والآخر في العبادة مجتهد وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنبه فيرى أقصر فوجده يوما على ذنب فقال أقصر فقال خلني وربي أبعثت رقيبا علي رقيبا فقال له والله لا يغفر الله لك أو قال لا يدخلك الجنة فقبض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال تعالى للمجتهد أكنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار وقال أبو هريرة تكلم والله بكلمة أوبقت دنياه وآخرته بنو إسرائيل ikkita bir biriga tanish bo'lgan ikki kishi bor edi bittasi doim xato qilib yurardi gunoh ishlarni qilib yurardi ikkinchisi ibodatda juda ishtihod bilan g'ayrat qilardi ishtihod qilib yurgan kishi gunoh qilib yurgan kishini qachon ko'rsa ey gunohing to'xtat deb qo'yardi bir kun gunoh qilayotganligini ko'rib aytdiki to'xtat gunohingni deganda u aytdiki meni rabbim bilan qo'yib qo'ygin dedi gunoh qilib yurgan odam menga sen nazoratchi qilib jo'natilganmiding dedi shunda u aytdiki ollohga qasam ichamanki olloh seni kechirmaydi dedi yo bo'lmasam seni jannatga Alloh seni qasam Allohga qasam ichamanki, Alloh seni jannatga kirgizmaydi dedi. Shunda Alloh taolo ikkovining ruhini qabz qildi, ya'ni vafot toptirdi. Rabbul alaminning huzurida ruhlari jamlandi. Shunda g'ayrat qilib ibodat qilganga aytdi: "Meni qo'limdagi rahmatni tortib olishga sen qodirmiding?" dedi. buni jannatga kirgizmaslik men kirgizmoqchi bo'lsam sen kirgizmaslikka qodirmisan dedi gunoh bilan o'tganga bor jannatga kir dedi rahmatim bilan dedi va g'ayrat qilganga bu qarab buni do'zaxga olib boringlar dedi abu hurayra bu hadisni rivoyat qiluvchi zot aytadilarki sahobiy roziyallohu anhu qasam ollohgaki bir so'zni aytdiki bu dunyoyu oxiratini kuydirib tashlaydigan so'zni aytdi ya'ni inson Allohning huquqini qanday tortib olishlikka qodir. Hadis shariflarda borki, inson hayotida shunday yashaydiki, jannatga bir qarish qoladi. Bir qarish qolganda bir so'z aytadiki, uni jannatdan mashriq bilan mag'ribga uzoqlashtirib yuboradi. Insonning hayoti shunday bo'ladiki, ba'zilarni do'zaxga bir qarish qoladida, u bir so'zni aytadiki, uni do'zaxdan mashriq bilan mag'ribgacha uzoqlashtirib yuboradi ya'ni yaxshi so'z aytadi inson alloh subhanahu va taoloning jannatiga qilgan o'zining amalini ko'pligi bilan kira olmaydi la jannatga bir kishi amali bilan kira olmaydi dedilar. Ya'ni amali jannatga mukofotga loyiq bo'lib kira olmaydi dedilar. Shunda valo anta ya rasululloh deydi. Siz ham jannatga shu amalingiz bilan kira olmaysizmi deganlarda valo ana illa an yataghammadani Allohu bi rahmati. Alloh rahmati bilan meni burkasanglar jannatga kira olmayman dedilar. Demak, biz mana shu hadislardan shuni bilishimiz kerakki, birinchi alloh subhanahu va taolo tavvob tavba qiluvchi ko'p tavba qiluvchi bandalarni yaxshi ko'radi inson har qancha gunoh qilgan bo'lsa ham Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmasligi kerak Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmaslikka alloh subhanahu va taolo chaqirdi inson hayotni o'tkazadi dunyoda hech qaysi bir nizom bu sualga javob bermaydi birodarlar magar islom javob beradi inson hayotini butun gunohlar bilan har xil hayot bilan o'tkazgan odam bilmadi islomni lekin islomni bir kun bildi lekin yoshi o'tgan edi shu islomni haqiqatini bilgan vaqtda endi nima qilsin o'zi orzu qiladiki shu soatdan boshlab men agar komil inson bo'lolasam o'zimni o'nglagan bo'lardim deydi dunyodagi hamma nizomda komil inson bo'lishlik mumkin emas magar islomda bo'lishlik mumkin hayotda islom keltirgan holatda yashagan kishilarning eng qisqa yashaganlarini tarixda zikr qilishadilarki ma'lum bo'lgan, ma'lum bo'lmaganini Alloh o'zi biladi ollohni o'ziga ma'lum holid ibn valid lashkarlarni to'g'rilab turgan vaqtlarida shunda kofirlar safidan bir kishi chiqdi Xolid ibn Valid bilan yakkama-yakka kurashmoqchi bo'ldi. O'zini shunday ko'rsatdi. Lekin maqsadi Xolid ibn Validdan bir savol qilmoqchi edi. Xolid ibn Valid safda avvaliga chiqdilar. Yakkama-yakka chiqqan vaqtlarda Xolid ibn Validdan so'radiki, bu dinsiz bo'lib turgan odam meni bir savolim bor dedi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga payg'ambaringlarga bir qilich tushirdimiki osmondan shuni sizga berdimi shuning uchun sizni sayfulloh deb ollohni qilichi deb nomlandingizmi dedi deganlarida yo'q bunday emas dedi men payg'ambarimiz payg'ambar payg'ambar bo'lgan muddatlarda odamlar ikkiga bo'lindi ba'zilar u kishiga yordam berdi ba'zilar u kishiga qarshi bo'ldi qarshi bo'lganlarni eng katta men edim dedi lekin islomni haqiqatini tushundim dedi tushunib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib iymon keltirdim va keltirdimda bir talab qil mendan deganlar o'tgan sizga qarshi turgan davrlarimni hammasini olloh kechirsa shuni umid qilaman dedi aytdilarki islom o'tgan gunohlarni hammasini kechiradi dedi ya'ni islom safiga o'tishlik bilan o'tgan gunohlarni eslanmaydi deganlarda shunda sizni qarshingizga xizmat qilgan bu qilich endi sizni foydangizga islomni foydasiga bo'lishligini Allohdan so'rayman dedilar. Shunda bu kishini meni Sayfulloh deb u kishi laqabladilar. E, Allohning qilishi dedilar. Shuning uchun qayerga borsam mag'lub bo'lmadim dedilar. Shunda u so'radiki, men ham hozir musulmon bo'lsam, sizlarni holatinglarga yeta olamanmi dedi. ya'ni sizlarni darajotinglarni qo'lga keltirishim mumkinmi dedi degan vaqtlarda Xolid ibn Valid aytdilar-ki, agar sen hozir islomni qabul qilsang bizdan hozir afzal bo'lasan dedilar chunki bizni islom keltirganimizdan keyin qancha gunohlarimiz bor Alloh biladi dedi sen islom keltirishing bilan gunohdan toza bo'lasan dedi shunda islomni qabul qildida musulmonlar safiga o'tib rivoyat qilinadiki ba'zi rivoyatlarda sahihmi sahih emasmi ikki rakat namoz o'qdi. va shu muddat shu jangda shahid bo'ldi eng qisqa yashagan odam shu bo'ldi birodarlar bizni islom kishilarni chaqiradiki o'zini haq yo'liga chaqiradi ulardan shu islomni qabul qilgan kunlarida eng komil insonlar bo'lolishligini balki boshqalardan ko'ra oliy bo'lishligini bilan bashorat beradi mana bu yo'l hech qaysi tarixda ham yo'q buni buyog'ida ham bo'lmaydi magar islom bo'ladi birodar alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda tavvoblarni ko'p tavba qiluvchilarni yaxshi ko'raman deyapti shuning uchun ham islom keltirgan kishi shu yerdagi turgan odamlarni shu soatda azlari bo'lib turadi birodarlar shunchalik xato qilgan butun hayotida isrofu xato bilan o'tgan kishilarni alloh subhanahu va taolo o'ziga izofa qilib chaqiradi Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. O'y meni bandalarim deb chaqiradi. O'zlariga haddan tashqari jinoyat qilib qilgan ey bandalarim deb o'ziga izofa qilib chaqiradi. La taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmanglar. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a. Alloh hamma gunohlarni kechiradi. Innahu huval ghafurur rahim deydi. Allohning rahmatidan umidsiz bo'lishlikni kufrga olib boruvchi narsa deb biladi. Chunki inson umidsiz bo'lsa, Allohning rahmatidan endi umidi uzilsa, endi u ozgina qolgan hayotida hammasini endi jinoyat bilan o'taman deydi. Ana u Allohning rahmatini bo'lishligini umid qilib mumkinligini bilsa, shundagina o'nglanishligi mumkin bo'ladi. Biror tarixni nazar tashlang. Eski tarix u hozirgi tarix vallohu alam bundan bu buyog'idagi tarixda ham boshqa islomdan boshqasi chiqmaydi balki qat'an chiqmaydi magar islomda bo'ladi biror bir tarixda o'qiganmisizki hayotini butun barbod qilib turib ana shu nizomga qarshi bo'lib turib yashab turib shu odamni ulug' kishi bo'lib e'tiborga olganligini shu nizomni magar boshqa nizomni qurgan bo'lsa e'tiborga olingan birodarlar hech qaysi bir nizomda yo'qki shu nizomga qarshi bo'lib turib butun moliyu quvvati bilan kurashib turib shu nizomni bor vaqtida shu ko'tarilib ketgan biror tarixda bir kishini topolmaymiz magar islom tarixida islomga eng qattiq qarshi bo'lgan kishilarning islom nizomining eng ulug' zotlari bo'lganligini sanoqsiz topishingiz mumkin mana hozir aytib o'tgan vahshiy hamzat ibn abdul muttolib zotni qatl qildi lekin vahshiy eng ulug' sahobalardan bo'la oldi umar ibn hattob umar ibn hattob hijratga ketayotgan begona kishiga emas o'zining singlisi va kuyovi shular ketganda yo'l olsin deganda ollohni sizlar ozor bermaydigan yeriga ko'chmoqdamiz ozor berdinglar degan vaqtida safaringlar bexatar bo'lsin deganga o'xshagan bir so'z aytdi umar ibn hattob din, dinga kirmagan vaqtlarda shunda bir kishiga umardan bir yaxshi gap eshitdima bir hidoyatlanib qolsam umid qilaman deganlarda umarni eshagi musulmon bo'ladiyu o'zi musulmon bo'lmaydi dedi shu darajada dinga qattiq turganligidan shunchalik gumon qilishardi umar ibn hattobni qiyomatgacha musulmonlar o'zlariga ustoz deb biladi mana shu nizomga qarshi bo'lgan edilar shu nizomda umari odil bo'lib xalifalik martabasiga chiqoladilar qaysi nizom bor ko'rsatishsin olam hech qaysi nizomda birodarlar shu nizomga qarshi bo'lib hayotida bilmasdan shu nizomda qattiq tavba qilib turib shu nizomda baland martabani egallagan biror bir boshqa nizomda biror kishi yo'q birodarlar shuning uchun hayotlarida ba'zi bir xatolar bilan o'tgan hammamizda xato bor gapirishlikdan hijolat bo'ladigan darajada katta xatolarni qilgan musulmonlar safiga qo'shilgan birodarlarga shuni eslatib moligimiz kerakki har bittamizga amonat bu birodar agar sen bu islomda bo'lsang islomdagi eng ulug' kishi bo'la olasan islom kel safiga o'tishliging bilan hamma xatoingni islom kechiradi bu narsani biz har qanday kishiga buni yetkazishligimiz omonatdir ko'p kishi o'ylanadiki men islomga ko'p qarshi so'zlarni aytganman meni buni holatimni hamma biladi lekin men islomda endi kirib hech yaxshi bo'la olmayman degan xayolni qilmasin alloh subhanahu va taolo ey bandalarim deb o'ziga izofa qilib chaqiryapti olloh shularni qattiq tavba qilishligini tavba qiladigan sifatni egallasalar olloh ularni yaxshi ko'radi deb davom dollun. robbining rahmatidan adashgan odamlargina umidsiz bo'ladi agar rob taoloni rahmatini umid qilib shuning bilan biz rahmati bilan jannatga kirmasak birodarlar hayotimizni tekshirib ko'rsak hech narsa yo'q birodarlar o'n besh o'n olti yil bolalik bilan o'tib ketadi hayot nima hech narsani tushunmaymiz o'n besh o'n oltiga kirgandan yigirma beshgacha butun hayotdagi urf kiyim urflari va boshqa urflar va o'yin kulgi yigitlik shunaqa davrga o'tib ketadi tekshirib qarasak dadamizdan yo boshqa bironta ustozdan qo'rqqanligimizdan jinday jinday kitob ko'rib qo'yamiz yigirma beshdan keyin farzand ko'rilgan vaqtdan keyin farzandlarni bizning butun hayot dunyo boshqa narsa bilan o'tadi endi aql kirib o'ttiz besh qirqqa boshlashi bilan kasallik boshlanadi badanda quvvat qolmasdan kasallik bilan davrlar o'ta boshlaydi qirq bu aql kirgan vaqtida bir yaxshi pokiza yashay desa badanining kasalligi yoinki bir taklifotlarni ko'pligi har kuni bolalarga qarash va hokazo qarindoshlarni ko'ngli olishi bilan bo'ladi qirqdan keyin endi u yog'i pastlik birodarlar yig'lab uzr aytishlikdan alloh subhana va taoloni huzuriga gunohimni kechirgin uzr aytishlikdan boshqa yo'q tarixdagi eng havas qilgan kishilarni tekshirib ko'radigan bo'lsak ikki yil yo uch yil bir hayotini bir foydaliroqqa o'xshagan qilib o'tkazgan shu odamlar umrini bir daqiqasini bekor o'tkazmagan odamlar deb gumon qilamiz tekshirib qarasa yigitlik davrini bir ikki yil shu davrni bir g'animat bilganga o'xshagan deb aytaylik shunday o'tkazgan xolos shu qilgan amallar bilan eniyu yeru osmoncha keladigan insonning ko'zi ko'rmagan qulog'i eshitmagan hayoliga tushmagan lazzatlar dunyosi bo'lgan ziyofatxona jannatga sazovorman deb o'ylaymizmi birodarlar alloh subhanahu va taolo o'zining rahmati bilan jannatga dohil qilmasa insonning hamma hayoti bunday tekshirib qarasak ko'z tinbaga chiqib ketgan deb aytsak xato bo'lmaydi ana shunday hech narsa yo'q alloh subhanahu va taolo bizdan ixlos va qalbimizda faqat o'zining rizosini umid qilish aqidasinigina bizdan xatolarimizga tavba qiluvchi bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Lekin shun bilan birga Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan umidsiz bo'lmaslik bilan birga inson doim xavfda Alloh subhanahu va taoloning ko'rib turganligini doim his qilib toyilishlardan ehtiyot bo'lishlik bilan yashamoqlik kerak. Allohning azobidan bu beparvo bo'lmaslik kerak ollohni makridan azobidan qo'qqisdan to'satdan bo'ladigan azobidan butun ziyonkor odamga odamlargina xotirjam bo'lishadi inson doim tashvish qo'rquvda bo'lmoqligi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu kishini o'zlarini doim xavflari bu narsalar haqida ko'p darslarimizda takror qilganmiz alloh subhanahu va taolo innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin dedi biz tavba haqida ozgina to'xtalib o'tishlikni bir qisqacha aytmoqchimiz tavba istig'for istig'forning eng yaxshi soatlaridan bittasi sahardir. Qur'oni Karimda الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار deb saharlarda istig'for aytuvchilarni Alloh taolo maqtadi. Sobirlar, sabr qiluvchilar, sodiqlar va qonit ibodat qiluvchilar, mollarini shariat buyurgan o'rinlarga sarf qiluvchi va saharlarda istig'for aytuvchi deb shularni hammasini bir o'rinda keltirdi tekshirdik ba'zimiz musibatlarga sabr qiladigan quvvatimiz bor lekin sodiq emasmiz ba'zimiz sodiqmiz havas qilasiz lekin ibodatda yo'q ba'zimiz to'xtamasdan nafl ibodatlarni qiladigan tabiatdamiz molimizni yaxshi yo'lga sarf qiladigan tabiatimiz yo'q ba'zilarimiz molimizni har qancha yaxshi joyga sarf qiladiganmiz lekin saharda istig'for aytishlik yo'q Alloh subhanahu va taolo mana bu beshta sifatni yonma-yon zikr qildi va istig'for birortasini qayd qilmadi. Chunki ular ma'lum bo'ladi. Alloh istig'forni yaxshi kishilarni saharda istig'for aytuvchilar dedi. Sahar bu subhdan ilgarigi yo subh vaqtlarining avvali. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yanzilu robbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له sihoh kitobda hammasi zikr qilingan imom nasoiydan boshqa beshta sihohda zikr qilingan Rabbimiz har kechada dunyo osmoniga tushadi kechaning uch qismining oxirgi qismi qolganda. Ya'ni kechani uchga bo'lib, uchinchi qismida kim duo qiladi menga, duosini ijobat qilaman deydi. kim so'raydi mendan maqsadini beraman deydi kim menga gunohlarga istig'for aytadi gunohlarni kechiraman deydi agar bozorda birodarlar oddiy narsani bekorga taqsim qilinyapti desa hammamiz boramiz kim bu chaqirayotgan odam bir odam bizga o'xshagan balki bir aldash maqsadida chaqirayotgan odam aksar ammo boring yaxshi maqsadda chaqirayotgan bo'lsa beradigan narsasi nima oddiy dunyoviy narsa balki bizda undan necha barobar yaxshi narsalar ham bor lekin bekorga bir berayotganligini hisobi bilan shuni oldiga chopib boramiz bu yerda robbil olamin kim duo qiladi ijobat qilaman deyapti kim so'raydi beraman deyapti kim gunohlariga istig'for aytadi men gunohlarni kechiraman deyapti ammo shuni saharlik vaqtini aytyapti inson mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'p hadis muboraklarida u kishi har kuni yuz bor istig'for aytganliklari rivoyat qilinadi tubu ila robbikum فوالله إني لأتوب ila robbi مئة مرة fil yawm ربي tavba qilinglar qasam yod qilib aytamanki, Allohga qasam ichamanki dedilar. Har kuni 100 bor istig'for aytaman dedilar. Gunohlari kechirilgan zot. 100 bor istig'for aytaman dedi. Sayyidul istig'forni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت shu duoni o'qilsa kunduzida o'qilsa shu kunduzda vabot qilgan bo'lsa kechkirtirmasdan ahli jannatdan bo'ladi agar kechqurunda shu so'zni aytib yurgan bo'lsa yaqin hosil qilgan holatda tong ottirmasdan jon taslim qilsa ahli jannatdan bo'ladi deb imom buxoriy shu rivoyat qilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozda salom berganlarda savbon rivoyat qiladilar savbon hammamizga ma'lum kamadan bosh tortishlikda savbonni misol qilmadi bu kishi hatto otlardan qamchilari tushib ketsa ham olib bering demas ekanlar mana bu so'fonolarda ham keltirilgan shu kishi rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salom bersalar salomdan keyin uch bor istig'for aytar ekanlar namozdan keyin va allohumma anta salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikrom deb istig'fordan keyin shunday der ekanlar mana namozdan keyin namozdan keyin istig'for aytilinishligining hikmati allohu alam namozdagi nuqsonlarimizga istig'for aytish kerak allohu alam avzoiyga aytildilarki hop istig'for uch marta istig'for aytadilar deyapsiz qanday istig'for deb so'rashganlarda astag'firulloh astag'firulloh astag'firulloh dedilar imom termiziy abu hurayradan rivoyat qilgan hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bir majlisda bir kishi o'tirgan bo'lsa ja har xil gaplarni ko'p gapirilib yurgan bo'lsa va o'rnidan turib ketishlikdan ilgari ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk degan so'zni aytsa shu suhbatda bo'lgan xatolariga kafforat bo'ladi degan ekan xullas tavvob tavba qiluvchi degan ma'noni shu ma'sur bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ta'limotlari asosida tavba sifatiga ega bo'lsak shundagina biz olloh yaxshi ko'radigan bandalardan bo'lamiz pokiza kishilarni alloh taolo yaxshi ko'radi qur'oni karimda فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين مسجد قبانا alloh subhanahu va taolo maqtadi mana masjidi quboni hajga borgan birodarlar ko'rib kelishganlar shu masjidi quboda pok bo'lishlikni yaxshi ko'radigan odamlar turadi bular bu pok bo'lishlikni yaxshi ko'rgan odamlarni olloh yaxshi ko'radi deb xabar bergan bu pok bo'lishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda إن الله طيب yuhibbu الطيبة نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود olloh pokdir pokizalikni yaxshi ko'radi ozodadir ozodalikni yaxshi ko'radi olloh karimdir karamni yaxshi ko'radi Allah sahidir, saxovatni yaxshi ko'radi. O'zingizlarni uylarni oldini pokizlar elar, yahudlarga o'xshamanglar. Yahudlarni ko'rsangiz, yahudlarni u yuzini sovun surtib yurganiga e'tibor bermang. Yahudlarni xonadonlarni oldi mana dedi yosh katta kishilar biladi, shularni hamma nazovalarni uyning oldiga to'kadi. Tamomiy islom pokizalikni yaxshi ko'radi deb ular pokiza bo'lmaslikka harakat qiladi shu darajada hasad shu darajaga chiqqanki islom pokiza biz pokiza mayli deydigan darajaga chiqqan yahudlarga o'xshamanglar dedilar demak ozodalikni yaxshi ko'rmaslik ham bu sekin borib yahud tabiatiga borib qolishlikka sabab bo'ladi birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam toyib ya'ni xushbo'y narsaga ko'p iste'mol qilinadi yaxshi ko'rganlik haqida ko'p hadislar borki imom termiziy rivoyatlari uch narsani qaytarilmaydi berilsa darrov olib qo'yilaveradi birinchi nisoda suyanadigan mana bolish deymiz yoki o'tiradigan bir to'shak shuni taklif qilinsa darrov olib shunga solib o'tirilaveradi duhn bir xushbo'y bir yog' shunday narsalar Tayyib mana xushbo'y narsa bu ham Tayyib bu sepiladigan bo'lsa duhun surtiladigan aytadi shunday narsalar qaytarilmaydi berilsa darrov olib foydalanib yana qaytarib berilaveradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki er kishilarni xushbo'yi hidi bilinadigan bo'lib rangi ko'rinmaydigan bo'lgani yaxshiroq dedilar er kishi xushbo'yni shunday ilib foydalanish kerakki rangi qolmaydigan bo'lib hidi ko'tariladiganidan foydalanish kerak ayol kishilarning xushbo'yini yaxshisi rangi ko'rinib hidi ko'tarilmaydigan bo'lishi kerak hatto biror ko'chaga bir joyga chiqishligi sabab bo'lib qolsa shu hidi boshqalarga xushbo'yligi boradigan bo'lmasin Nazifun yuhibbun nazofata. Nazif bu endi tayyib bu xushbo'y narsa bo'lsa, nazofat ya'ni pokizalanish. إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في أعين الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش birodaringlarni oldiga ketyapsizlar o'zinglarni isloh qilinglar ya'ni rihol markabiylarni isloh qilinglar va libosinglarni yaxshilanglar hatto odamlar oldida ko'zida solga o'xshab turinglar alloh subhanahu va taolo bunaqa va tafahhushni hayosizlikni yomon ko'radi yaxshi ko'rmaydi rasululloh sollallohu alayhi va sallam masjidda turgan edilar rajulun va lihya. bir kishi boshi to'zigan soqollari to'zigan holatda keldi shunda ishora qildilarki qo'llari bilan ya'ni sal sochingni bir isloh qilib dedilar shunda isloh qilib keldi qaytib keldi ha mana bu narsa yaxshiroq emasmi bittanglar boshi to'zigan holatda shaytonga o'xshab kelishligidan dedilar ya'ni bu narsa yana bir ko'ngilga kelib qolmasinki bu sochni olib yurish kerak ekan degan narsa emas ya'ni shuni sochi bor kishi isloh qilib yursin isloh qilib yurishligiga ishoradir bu ya'ni soch soqolni isloh qilishlik bu murod u kishi qaytib darrov isloh qilib kirdi mana bu narsa dalolat qiladiki alloh subhanahu va taolo bir insonga bir ne'mat bergan bo'lsa uni ko'rsatib turishligini chiroyli ko'rsatishlikka harakat qilishligiga dalolat qiladi abu hurayradan rivoyat qilingan hadisda mana al fitratu xomsun ya'ni pokizalik beshta narsani bittasiki xatna qilish val istihdad ya'ni nopok tuklarni olish va qossu sharib mo'ylovni olish va taqlimul absor tirnoqni olish va nasl ibd qo'ltiqni ostini tozalashlik mana bu narsa ham islomning ko'rsatmasidandir tarixgacha birodarlar islom ibrohim halilulloh ko'rsatmasi va janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sunnat bo'ldi bu amallar shu ko'rsatmalar bo'lmaguncha tarixda birov qo'ltig'ini tayin tozalagan emas birodarlar Bu Yevropadan kelgan emas Yevropa tozalanishni bilmagan birodarlar. Islom o'rgatgan bu narsani. Fitrat mana tarixni murojaat qilinsin. Bu islom ko'rsatmasi asosida bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mutatahhirin, pokiza bo'lishlik uchun bu narsalarni biz qancha muddatda tozalanishimiz kerak degan savol ham bo'lishligi kerak. Biz bu darsimiz bo'lganligi uchun hamma narsani ochiq bayon qilamiz, birodarlar. أصحاب السنن أنس رضي الله عنه دان رواية كلنجا حديثة وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين أي يوما bizlarga rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydilar anas ibn molik o'n yil xizmatlarini qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shu kishi ya'ni mo'ylovni olish va tirnoqlarni olish qo'ltiqni tozalash ostini va nopok tuklarni tozalashlikda o'n qirq kundan o'tmasligimizni bizlarga tayin qilib berdilar ya'ni qirq kun muddatni ichida inson bir tozalanishligi kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana salmoni forsiydan bo'lgan rivoyatda aytdilarki ay taomni barakoti ilgari taomdan ilgari ham qo'lni yuvishlikda va taomdan keyin ham qo'lni yuvishlikda dedilar tarixda odamlar qo'l yuvishni ham bilgan emas birodarlar bu bizga qo'l yuvishlikni islom olib kelgan hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday pokiza edilarki fada'a bima in بماء va qala inna lahu dasman sut ichdilar va sut ichganlarda shom namozidan edi suv talab qildilar suvni ichib mazmaza qildilar va aytib qo'ydilarki bu mazmazani sababini sutda yog' bor deb qo'ydilar ya'ni shu yog'ini og'izlaridagi qolgan sutni yog'ini shuni mazmaza qilib yog'ini ketkizib namozga o'tdilar shu darajada hassos va ozoda edilar lekin mana bu joyda la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min kibrin bunday tozalik ozodalik kibrga sabab bo'lib qolmasligi kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qalbida kibr yelkada yo bosh tepasida turmaydi birodarlar kibr qalbda bo'ladi birov ko'rmaydi bir odam men kibrli emasman desa hayr biz kibrli emas deyaveramiz olloh bilan o'zini o'rtasida sir bu kimni qalbida bir urug'cha kibr bo'ladigan bo'lsa jannatga kirmaydi dedilar bir kishi shunda so'radilarki shunda bir kishi turib so'radilarki bir kishi mumkin kiyimini juda chiroyli bo'lishligini va oyoq kiyimini chiroyli bo'lishligini yaxshi ko'radi shu ham kibrmi dedilar ba'zi rivoyatlar bor menga alloh subhana va taolo bir husn bergan mana ko'rib turibsizlar dedilar shu libosimni biror kishini libosi menikidan ortiq bo'lishligini xohlamayman dedilar shu kibrmi yo rasululloh dedilar shunda aytdilarki Alloh chiroyli chiroylilikni yaxshi ko'radi dedilar ya'ni bu kibr emas dedilar al kibru batarul haqqi va kibr haqni ya'ni haqqa masjid qilishlik haqqa unamaslik inkor qilishlik haq zohir bo'lganda unamaslik kibr dedilar agarki eski chopon bo'lsa ham odamlarni kamsitish bir odam aytaylik ozg'in bir odam pastak bir odam ko'rinishi boshqacharoq shu odamlarni o'zini ixtiyori bilan bo'lgan emas shularni kamsitish shu sifati uchun kamsitishlik bu kibr dedilar shuning uchun birodarlar o'zini ixtiyoridan tashqari bo'lgan birovni kamsitish ibodatda yo'qligi uchun birovni kamsiting biror bir shariatni hukmini qilmaganligi uchun haqqingiz bor lekin bir odamni masalan badaniga oq tushib qoldi yoki bir kasallik yo bir shunday bo'lsa bu ixtiyor bilan bo'lgan emas bu narsa buni biz kamsitishlikka haqqimiz yo'q bu narsa kibr paydo bo'lib qoladi shunda Alloh karimdir, karimlikni yaxshi, karamni yaxshi ko'radi. Javvob sahiydir, saxovatni yaxshi ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana biror narsa so'ralgan bo'lsa, u kishi yo'q demagan ekanlar. إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا شح ham fazilatga ham molga baxillik qilishlikdan chetlaninglar sizlardan ilgarigilar halok bo'lgan fazilat va molga baxillik qilganliklari sababli shoh fazilat deb aytganimiz bir odam ilmga baxillik qilsa bu ham baxillik hisoblanadi lekin shuni biz bilmoqligimiz kerakki haddan tashqari dunyoga g'arq bo'lishlik bu karamni bahana qilib turib g'arq bo'lib ketishligimiz ham durust emas rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Ta'isa abdu dirham abdul qamisa Abdu dirham pulga quluq qolganlar halok bo'ldi dedi. abdul hamisa ya'ni libosiga qulab qolganlar halok bo'ldi dedi. hayoti hammasi libos shu libosga qulab qolgan qaysi libos bo'lsa shuni kiymasdan olmaydi. mana urf odatlarga qulab qolgan odamlar lekin uni Alloh menga ne'mat beribdi dunyo beribdi shu ne'matni ko'rsatib yuray deyishlik bu boshqa narsa lekin kiyimga qul bo'lib qolishlik abdul hamisa shunday o'zini ajoyib kiyimiga qul bo'lib qolganlar halok bo'ldi deb qo'ydilar puliga qul bo'lib qolganlar halok bo'ldi dedilar shar'iy tahorat hosil bo'lmasdan turib shar'iy insonga pokizalik hosil bo'lmasdan turib tozalik hosil bo'lmaydi birodarlar shar'iy pokizalik nima shar'iy pokizalik g'usl va tahorat bu shar'iy pokizalik va shariat buyurgan fitrat fitrat beshta dedik mana aytib o'tgan pokizaliklar bu pokizaliklar bo'lmasdan turib har qancha ozodaman desa davo qilsa u odam pokiza odam emas mana masalan xatna qo'ltiq tagini tozalash va hokazo aytib o'tgan fitratlar mana shu narsalarni qilmasdan turib ozodalikni davo qilishlikka birovni haqqi yo'q yana bir shar'iy pokizalik borki bu majburiy emas tahorat bilan davomiy yurishlik La ala al-wudu'i illa mu'min deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda sahih hadis bor. Tahorat doim tahorat bilan mu'min, haqiqiy mu'min kishilargina yuradi deganlar. Mana bu shar'iy pokizalikdir. Alloh subhanahu va taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi va pokiza bo'luvchi kishilarni yaxshi ko'radi degan Darsimizni qisqasi shundan iborat. Biz hozir 3 ta sifatni o'rgangan bo'ldik. Birinchi Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlardan ihson, ikkinchisi tavvob, tavba qiluvchi bo'lishlik, uchinchisi tatahhur, pokiza bo'lishlik. Bu darsimiz Alloh yaxshi ko'radigan sifatlar alohida to'xtalib o'tilishlik uzoq vaqtga cho'zilib qolganligi uchun vallohu alam qancha dars davom etadi olloh yaxshi ko'rgan sifatlarni zikr qilishlikda davom etamiz inshaalloh inshaalloh asosiy olloh yaxshi ko'radigan sifatlarning bittasi ittibo rasul sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikdir qul in kuntum tuhibbunalloha فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ayting ey muhammad alayhissalom deyapti alloh taolo agar ollohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar deng shunda sizlarni olloh yaxshi ko'radi va gunohinglarni mag'firat qiladi biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmasak olloh bizni yaxshi ko'rmaydi agarchi biz ming marta ollohni yaxshi ko'raman desak ham ammo hayotimizda bir marta ollohni yaxshi ko'raman degan so'z hayolimizga kelmasayu rasul sollallohu alayhi vasallamga ergashsak tilimiz bilan ollohni yaxshi ko'raman degan so'zni aytmagan bo'lsak ham olloh bizni yaxshi ko'radi va gunohlarimizni mag'firat qiladi inshaalloh kelajak darsimizda ittibaur rasul sollallohu alayhi vasallam darsini o'rganamiz rasul sollallohu alayhi vasallamga ergashish Allohning muhabbatiga qozonishlikka sabab bo'ladi. Bu narsada biz bilan siz sust bo'lgan sifat shudir, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikka harakat qilish islom ummatidan yo'qoldi. Har xil noto'g'ri falsafalar bilan ular boshqa ajnabiy xalqlarga ergashib ketib qoldi. Sezmagan holatda yo sezib havoyi nafsiga ergashib qolganlik sababli. Mana bu narsa qolib ketgan narsa sifat shudir, birodarlar. mana bu erkaklarga o'zigagina xos emas ayollar ham azvoji mutahharot rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga bo'ysungan ayollar azvoji mutahharot onalarimizga ergashishlikni tashlab boshqa bir dinda yo'q bo'lgan ayollarga ergashib ketib qoldi agarchi namoz o'qib ro'za tutsalar ham inson ming ming achinadi inshaalloh kelajak darsimizda o'rganamiz musulmon bo'lib turgan ayol hayotdagi buzilishlikda o'zi namoz o'qib turib ba'zi maydonlarda islomni bilmagan ayollardan o'tib ketgan islomni bilgan kishilar ham o'zi namoz ro'zada musulmonman degan hayotda bo'lib turib ba'zi sifatlarda kofir bo'lgan dinsizlardan ham o'tib ketgan mana bu narsa islomning yo'q bo'lib turgan soatida shunday bo'lishlik juda bir achinarli abu sufyon iymon keltirishligidan ilgari badr g'azotida mag'lub bo'lgandan keyin badrda musulmonlar mislsiz g'alabaga erishgandan keyin abu sufyon mag'lub bo'ldi lekin quvvati mushriklarning quvvati zo'r edi islom zaif edi ollohning madadi bilan ozgina musulmon jamoa g'olib bo'lgandi abu sufyon badrdagi mag'lubiyatiga shu yerda turib qasamyod qildiki yaxshi taom yemaslikka va o'zining oilasi bilan birga yotmaslikka hatto musulmonlardan qisos olmaguncha dedi qasamyod qildi butini nomiga qasam ichdi va uhudda qisosini olib endi musulmonlar zaif bo'lib hali islomni hech kim tushunmay turgan soatda musulmonlarning ba'zi xususlardagi bizni haddan tashqari xatolarimiz bo'lib turishligi juda bir achinarlidir ittibo rasul sollallohu alayhi vasallam agarki bu darsimizda juda ko'p kishilarni hammamizga birinchi birinchi o'zimga va boshqa o'zgalarga ham kaltak ko'p bo'lishligiga qaramasdan bu Alloh yaxshi ko'radigan sifatni bayon qilishlik malomatchini malomatidan qo'rqmagan holatda bu bayon qilishlik bu har bir bilgan kishini vazifasidir. Buni har xil narsalar bilan biz bo'yamasligimiz kerak, birodarlar. Ittibo'ur Rasul sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashish har bir narsalarda asosan inshaalloh o'rganamiz, to'r sifatda ergashishlikka harakat qilmoqlik bu albatta komil suratda biz ergasha olmaymiz u kishiga u kishi qilgancha amalni biz qilolmaymiz lekin shu tarafga bo'lgan harakatimizni ko'rsatishlik bu Allohning muhabbatiga, Alloh taolo bizni yaxshi ko'rishligiga sabab bo'ladigan sifatlardandir. Inshaalloh mana duoda bo'lsanglar, Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom etsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizga amal qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga quvvat bersin. Biz hozirga aytgandek, sifatdan bizni tavvoblardan qilsin, gunohlarimizga tavba qiluvchi, va mutatahhirin o'zini pok qiluvchi shar'iy pokiza bo'luvchi musulmonlardan qilsin alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'radigan sifatlarga bizni yaqin qilsin o'zi yomon ko'radigan sifatlardan bizni uzoq qilsin ajdodlarimiz alloh rahmat qilsin farzandlarimizni solih solihalardan qilsin sallallohu taala ala xalqihi va alihi va ashabihi ajmain